Unió! Unió! Doncs avui que començarem parlant d'aquesta Unió Esportiva Figueres i és que ahir a l'estadi de Vilatenim eren prop de les 2 de la tarda i van començar a arribar els exjugadors d'aquella Unió Esportiva Figueres en l'època de... ara fa 25 anys, la temporada 86-87 entre ells doncs hi havia José Manuel Esnalmané i Nito Santos, els dos entrenadors, també els Giral, Paco Boix, Quim Ferrer, també Arturo, eh, Francesc Guitart, Pere Gratacós, Seni Comas, molts més, Antonio Cuevas, Juan Ametxaca, Patxi Bolaños, tots ells van estar presents en aquest acte. Només van faltar tres dels jugadors d'aquella etapa, com eren Tito Valor i el brasiler Gallo i l'argentí Néstor, els dos primers estrangers a la història de l'entitat. Eh, cap dels tres va ser impossible localitzar-los, eh, se'ls va poder localitzar i per tant no van poder assistir a aquest acte de celebració. També i en aquest cas eh, tampoc va ser present Emili Bach, expresident de l'època, però eh, que va declinar en aquest cas la invitació d'assistir eh, en aquest 25è aniversari de l'estadi de Vilatenim. Un estadi, recordem, s'inaugurava amb un partit amistós davant del Barça, amb victòria de la Unió Esportiva Figueres per 3 a 1 i que marcava eh, el primer gol a Vila tenim Antonio Cuevas. Eh, ahir doncs, va ser un dels més evolucionats en sortir a l'estadi i és un dels més recordats. Nosaltres, que érem allà, i eh, recollíem impressions. Parlàvem abans de començar eh, el dinar just eh, quan acabaven d'arribar a l'estadi amb dos dels jugadors eh, d'aquella època. Sentim en primer lloc a Francesc Guitart vam fer un espectacle impressionant perquè hi havia molta qualitat i, i, i a més a més el públic ens va acompanyar molt. No? I un altre dels que també parlava just sobre la mateixa gespa de Vila tenim era en Pere Gratacós. Anem a sentir el que comentava l'ex-seleccionador català, també exentrenador de l'Unió Esportiva Figueres, però en aquella època, ara fa 25 anys, al central d'aquella Unió Esportiva Figueres que va inaugurar l'estadi de Vilatenim. Tothom volia jugar, però també sabien que si algun moment tu no jugaves, jugava un altre i l'equip guanyava, tots ho celebraven. I després, un cop fetes les fotografies de rigor, les abraçades, els retrobaments, en definitiva, direcció cap al pa volador de Vilatenim, per gaudir d'un dinar commemoratiu d'aquests 25 eh, anys de l'estadi de Tenim. Un cop acabat el dinar es van procedir a fer els diferents parlaments. Parlava en primer lloc eh, Paco Martínez, capità de l'equip en aquella època i doncs que deia que els sentiments no s'havien perdut. Anem a sentir el que comentava Paco Martínez. La història que vam assolir l'any 85-86, a part de jugar a futbol, és el valor humà que tenim d'aquesta plantilla, aquest plantet que vam tindre, i es nota que el sentiment no s'ha perdut. Un altre dels que parlava després de Paco Martínez va ser precisament eh, l'extècnic José Manuel Esnal Mané. Anem a sentir eh, el que comentava l'extècnic unionista. I és el millor que no pot ocorrir a los futbolistas. El ejercer tu profesió, que te paguen, eh, disfrutar de ella y que además te aplaudan. Eso es fantástico. Y si después, al cabo de 25 años, te recuerdan, ja és la repanocha. També parlava un altre personatge important clau en aquesta construcció de l'estadi de Vilatenim ara fa 25 anys. Ell és l'exalcalde Marià Lorca, un Lorca que va fer referència a l'expresident Emili Bach, una, eh, un personatge també clau en la construcció d'aquest estadi. Anem a sentir el que comentava eh, l'exalcalde de Figueres, Marià Lorca. Avui falten persones. Jo, possiblement, trobo de faltar el meu bon amic i president nostre, Emili Bach. És una persona que crec que feia un gran esforç personal perquè tota aquella il·lusió i aquells anys de futbol, diguéssim, brillants que disputaves anant al camp de futbol, doncs hem de reconèixer que ell va fer un gran esforç. I tancava el torn de parlaments l'actual alcalde Santi Vila, un Santi Vila que va, dir, va recordar que eh, aquest equip eh, de José Manuel Esnalmané, juntament amb l'equip de bàsquet entrenat eh, per Rafael Mora, havien estat els dos grans moments dels darrers 30 anys esportius a la ciutat de Figueres. Anem a sentir el que comentava l'alcalde Santi Vila. Jo diria, eh, si parléssim només en termes esportius, que el que va fer doncs, els equips del Mané i companyia, tota aquesta generació de jugadors que ara esteu aquí pentinant cabells blancs, eh, juntament amb el que va fer el Rafael Mora a bàsquet, amb el primer equip de, de femení de bàsquet, són els dos grans moments en els darrers 30 anys esportivament parlant a la ciutat de Figueres. I un cop acabat els parlaments, nosaltres que parlàvem amb els diferents eh, protagonistes, amb diferents dels convidats, eh, concretament vam parlar amb dos d'ells. Eh, primer ho fèiem amb el tècnic eh, que va inaugurar l'estadi, també el tècnic de l'ascens, José Manuel Esnal Mané. Anem a escoltar el que ens comentava als micròfons del 107 Esports. Bueno, estamos aquí amb el que va a ser míster del Figueras y que va a inaugurar fa 25 años a Estadio de Vilatenim José Manuel Besnal muy buenas tardes y bienvenido aquí a Figueras. Eh, bueno, eh, cuéntenos un poco, ¿qué recuerda de la época esa en que se inauguró el estadio? La temporada eh, anterior se había conseguido el ascenso. Cuéntenos un poco sus recuerdos de aquella época, míster. Los recuerdos son, son lejanos, no son muy precisos, pero sí tengo sí tengo presente pues bueno que, que hubo una una época pues eh, de, muy buen fútbol de mucho de mucho interés por, el Figueras por parte del aficionado al fútbol desde Girona era, el equipo más importante de la provincia en ese momento eh, había una evolución eh, muy clara en, la ciudad de Figueres y desde el punto de vista futbolístico pues una gran plantilla y, bueno, muy buen fútbol y había un ambiente futbolístico pues, eh, en todo el entorno. Ha cambiado mucho, ¿no? El fútbol de hace 25 años con el de ahora. No lo sigo muy de cerca, pero sí, evidentemente. ha pasado una temporada negra. El, equipo, a, partir de, que cayó en manos de los especuladores, y, bueno, pero ahora estado otra vez en el camino y espero que, lo que retome la senda aquella que, es que se dejó después de estar 7, 8 años en segunda división, en la élite del fútbol, hablándose, de fútbol, eh, hablándose de, Figueres en, términos positivos y en lugar de negativos. Cuéntanos un poco, ¿cómo, llegó José Manuel Esnamané aquí a Figueras? Ah, ¿Cómo fue su llegada a Figueras y su estancia aquí en Figueras? ¿Cómo fue? Pues no lo sé, pero bueno, eh, yo entrenaba en segunda B, en el, eh, había entrenado para Caldas, Estado y, a la vez. El Figueras en ese momento esa temporada había una reestructuración eh, de, las categorías. Eh, creo que quedaban siete equipos eh, y el resto pues pasaba al fútbol aficionado. Entonces el presidente pues, intentó hacer una muy buena plantilla y cambió de grupo. Cambió de grupo y jugó con el grupo norte. Entonces entendió que tenía que dirigir el equipo pues un entrenador que conociera un poco ese, ese grupo. Y bueno, me eligieron a mí y pusieron en mis manos ese ese proyecto. Eh, me imagino que por, razones de, conocer el, grupo y el fútbol que ahí se practicaba. Porque en aquella época recordemos que había solamente dos grupos de Segunda B y entonces eh, era, digamos, eh, más complicado ¿no? que en la actualidad conseguir el ascenso. Bueno, no sé si era así exactamente. Yo creo que, no, yo creo que eran más y lo que yo creo que eran ocho y, creo que se quedaban en cuatro. Entonces, eh, una cosa así. O sea, el recorte, el recorte era que los siete primeros quedaban, quedaban clasificados y los otros ascendían. bueno, nosotros conseguimos con, con holgura el, ascenso y no, por eso quizás no, no, tenga no tenga un recuerdo muy muy preciso de, cuál era la, la, reestructuración pero bueno ese fue ese fue el motivo y en aquella, temporada, la del ascenso, un referente en el equipo, Antonio Cuevas, eh, que fue el pichichi del equipo. ¿Qué, nos puede decir de, esa plantilla que tenía Mani en sus manos? Una gran plantilla, pero bueno, no, no solo Antonio Cuevas, que también era un goleador excelente y había estado en el Figueras años antes, en la época de su servicio militar, y bueno, tenía muy buen recuerdo y y bueno, era un hombre del Atlético Madrid que, sabíamos que, estaba a punto de dar el salto al primer equipo, pero bueno, no, por razones que no vienen a cuenta, eh, no, le, no le subieron y tuvimos la oportunidad de hacernos con sus servicios. También eh, otros jugadores eh, de la talla de, Paco Martínez, que venía de, jugar en el Barça, jugar en Salamanca, eran futbolistas importantes, también jugadores del Barça Atleti como, como Gratacos, Guitar, Boada, etcétera, eh, jugadores también de la experiencia de Bayona, jugadores, bueno, en fin, una gran plantilla que puestas al servicio del equipo, pues realmente cuajó y se hizo una gran temporada, una gran temporada con muchísimos goles y muchísimos puntos. Pues mister, de verdad, muchas gracias por atendernos y mucha suerte. Eh, ¿qué? Doncs això és el que comentava el José Manuel Esnalmaner, el míster d'aquella Unió Esportiva Figueres que va pujar la temporada 85-86 i la 86-87 just eh, aquest proper dijous farà 25 anys i que es van celebrar i inaugurava l'estadi. També parlàvem amb la persona que el va fitxar. Actualment és l'entrenador de Lot, eh, fa 25 anys eh, era secretari tècnic, segon entrenador, un home de club, com ell mateix ens diu. Estem parlant, naturalment, amb en Nitus Santos. Anem a sentir el que ens comentava també en Nitus als micròfons del 107 Esports. Bueno, Nitus, avui s'ha commemorat el 25è aniversari de la inauguració de l'estadi de Vilatenim, s'ha reunit a tota la plantilla d'aquella època. Explica'ns eh, què, què recordes d'aquella època, Nitus? Pues mira, 25 anys enrere, molt jove jo me recordo pues, doncs, els millors anys de la meva vida amb tema futbolístic, amb tema esportiu, Eh, llavors el Figueres érem una, veníem de ser una, una pinya, de ser quatre amics amb l'Emili Bach, en Quimet Romans, en Josep Serra i jo mateix portàvem tot. Jo portava l'aspecte esportiu, portava, entrenava els juvenils, deia segon entrenador i me dedicava pues, doncs, a veure partits, a els jugadors, i me'n recordo de fitxar l'Arturo Lloret, fent un seguiment doncs, de molt de partits, me'n recordo d'anar a casa d'en Quim Ferrer a Múrcia a fitxar, d'en de, Baldo d'anar a Sevilla amb una cafeteria que d'envell des d'aquí i anar un diumenge al matí i fitxar allà, eh, clar, són records eh, inolvidables i que no tornen a passar mai més i, i entre que jo era molt jove i tenia molta empenta i moltes ganes i potser esportivament doncs el millor o el que més me recordo va ser de fitxar en Benet eh? d'anar-me'n pel meu compte amb el, meu, amb el cotxe a l'Ezama parlar amb Iñaki Saez i demanar-li eh, doncs, bueno, per un entrenador emergent un entrenador que tingués ganes de sortir del País Basc i que pogués anar també a segona B i l'Iñaki Saez doncs, em va dir dos noms i entre un era en Mané, el primer que em va dir doncs, era una persona amb quatre fills i afincat ja molt d'allà a Vizcaya i vaig a veure en Mané i mira, a partir d'aquí doncs, ja l'amistat amb en Mané i va ser doncs, que com, a, com en Mané doncs, va ser entrenador de la Unió Esportiva Figueres. Va ser fàcil el fitxatge d'en Mané? Doncs no va ser fàcil perquè Mané no coneixia Figueres, no coneixia... O sigui, coneixia eh, eh, l'equip d'Unió Esportiva Figueres perquè s'hi havia enfrontat amb l'Alavés un any, però és clar, tu quan parles a Bilbao, un home com el Manec que vivia a Bilbao, parles de Figueres, doncs és com si a un figuerenc li parles d'Indautxo o li parles de, de Getxo, no? Bueno, Getxo encara més conegut. Però bueno, llavors ell doncs, es va interessar, la proposta que li vaig fer esportiva li va agradar i bueno, jo sé que es va, abans de venir va trucar alguns amics que ell tenia coneguts aquí a Catalunya i li van dir que era un equip eh, en solvència i un equip que, que tenia moltes ganes de pujar i, bueno, i va ser així. I bueno, aquell any crec que van pujar ben bé perquè va venir Mané, perquè va, va ser un canvi totalment radical de la forma de jugar i entrenar que teníem aquí amb, abans de venir Mané i mentre va venir Mané. Després eh, es va aconseguir l'ascens eh, i la temporada 86-87 s'inaugurava l'estadi de Vila tenim. Uh, què, què recordes aquell dia concretament de la inauguració de l'estadi Mitos? La veritat és que poca cosa, perquè Clar, jo era d'aquí, estava en un núvol, jo me recordo de fer moltes visites d'obres al camp, perquè jo tenia moltes, moltes ganes de que el camp fes unes mides reglamentàries, jo me cuidava, jo me cuidava només de la part eh, de dimensions del terreny de joc i tot el, bueno, i me recordo vaig tenir alguns dels meus problemes i les meves discussions amb arquitectes municipals que feien el camp, que poder, si, si no ens haguessin posat ferms, tindríem un camp doncs, eh, de dimensions més reduïdes, però bueno, si haguéssim posat ferms, i me recordo que moltes visites... De la inauguració, doncs pues home, pues jo me recordo de l'ambient, del partit, dels dies que vam preparar, perquè jo a part de ser segon entrenador i cuidar-me dels fitxatges, doncs me'n cuidava de molta cosa social també del club. Jo ajudava doncs, en Quimet Romans, en Xavi Xinxó, en totes les feines que hi havia a eh, fer socials a, eh, dintre la ciutat i a la comarca, i a mi em veies entrenant al matí i a la tarda repartint publicitat doncs, a Campmany, a Garriguella, i, i bueno, i era un home de club, un home de l'Emili Bach, i mm, me recordo d'aquell dia de molta il·lusió i, de, i, de, i de, després d'acabar el partit me recordo amb el míster d'anar a prendre uns gintònics d'aquells que dius, hòstia, que bé que ens ho hem passat, que bé que ha quedat tot, el resultat, la gent, l'ambient, els mils de socis que es van fer nous aquell any i me recordo d'això, no me recordo gaire remesa. Eh. I 25 anys després, què, què ha canviat Mitus? El futbol per mi ha canviat. Jo que suposo que el futbol a nivell professional doncs, deu seguir més o menys unes pautes similars, però jo, evidentment, després de la Unió Esportiva Figueres vaig jugar a dedicar-me a entrenar tot sol i vaig entrenar doncs, uns quants anys de tercera divisió fins que vaig arribar a Parlada, que per feina i em vaig dedicar doncs, a primer, primer, la prioritat màxima era la feina i vaig començar amb el futbol a Parlada i després de 16 anys està Parlada doncs jo per mi havia acabat el futbol perquè van ser molt, han sigut molt d'anys de dedicació, molt d'anys de d'estar pendent de, de, de, de cada diumenge i cada dia d'entrenament i cada diumenge de futbol i volia retirar-me i bueno, doncs va sortir el tema de l'Olot fa 3 anys, quasi 4 anys enrere, i a partir d'aquí, doncs mira, l'Olot em va convèncer amb un projecte molt, molt maco i estic en aquest projecte i en aquest moment estic molt satisfet d'haver-hi anat. Uh -huh. uh, Nitus, uh, parlant de la Unió Esportiva Figueres, creus que en un futur uh, la podem tornar a veure uh, eh, segona A segona B, no sé, la segona B doncs, eh, és un pèl ruïnosa, no? però a segona creus que se la pot tornar a veure en la Unió Esportiva Figueres? Jo crec que primer es té que tenir es té que tenir, en primer lloc, es té que tenir una junta que hi vagi, perquè si no, la segona és molt difícil. En segon lloc, eh, jo no sé si hi ha prou afició a Figueres i comarca com per poder gaudir de la segona Ja en aquells anys que vam estar a segona tinguem en compte que ens va costar, ens va costar mantenir el primer any va ser un èxit de públic, el segon any ja no va ser tant i el tercer menys, no? Llavors, jo no sé si tenim prou comarca com per tenir un equip a segona. El que sí puc dir és que jo, com a, com a figuerenc, com a soci de la Unió, el que espero i desitjo és que el Figueres vagi el millor que pugui i com més amunt millor. I llavors, no sé, jo crec que per estar segona bé, evidentment, és millor estar segona. Don Vitos, moltes gràcies. Gràcies a tu. Doncs això és el que comentava Nito Santos, que era el darrer dels protagonistes amb els que parlàvem als micròfons del 107 Esports.